tikėjimas ir prieimimas. Kai šventoji dvasia pažadina jūsų sąžinę, jūs išvystate nuodėmės pražutingumą, jos greunančią jėgą, sielvartą, kurį ji suteikia. Jūs žvelgiate į ją su pasibjaurėjimu. Jūs jaučiate, jog nuodėmė skyrė jūs nuo Dievo ir pavergė. Juo daugiau kovojate su ją, juo labiau suprantate savo bejėgiškumą. Jūsų ketinimai netyri, širdis sutepta. Jūs matote, kad jūsų gyvenimas yra egoistiškas ir nuodėmingas. Jūs trokštate atleidimo, tyrumo, laisvės. Ką jums daryti, kad sutartumėte su Dievu ir taptumėte panašus į jį? Ramybės. Štai ko jums reikia ramybės, dangaus atleidimo ir meilės. To negalima nusipirkti, pasiekti proto ar išmintimi. Nesitikėkite įsigyti ramybės savo jėgomis. Dievas siūlo ją dovanai. Be pinigų ir be kainos. Skaitome pranašo Izaijo knygoje 55 skyriuje pirmoje eilutėje. Ji bus jūsų, jei tik ištiesite ranką ir nutversite ją. Viešpat sako, esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna. Pranašas Izaijas, pirmas skyrius, 18 eilutė. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Toliau skaitome pranašo Ezehielio knygoje 36 skyriuje 26 eilutėje. Jūs išpažinote nuodėmės ir nuoširdžiai jas atmetėte. Jūs nutarėte atsiduoti Dievui. Tad eikite pas jį dabar. Prašykite apvalyti jūs nuo nuodėmių ir duoti naują širdį. Tikėkite, kad jis tai padarys, nes yra pažadėjęs. To mokė Jėzus būdama žemėje. Jei tikėsime, kad gauname, ką Dievas mums yra pažadėjęs, tai ir gausime. Jėzus išgydydavo žmonės, kai jie patikėdavo jo jėga. Padėdamas jiems matomuose dalykuose, įkvėpdavo juos pasitikėti juo dvasinėje srityje, skatindavo juos tikėti jo gale atleisti nuodėmės jis tai paaiškino išgydydamas paralyžiuotai. Kad žinotumėte žmogaus sūnų turint galę žemėje atleisti nuodėmės, čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį. Kelkis, pasimk neštuvus ir eik namo. Evangelija pagal Mata, 9 skyrius, 6 eilutė. Evangelistas Jonas, pasakodamas apie Kristaus stebuklus, rašo – o šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus. Ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Evangelija pagal Joną 20 skyrius 31 eilutė. Iš paprasto Biblijos pavyzdžio, pasakojančio, kaip Jėzus gydė ligonius, galima pasimokyti, kaip tikėti juo, kad būtų atleistos mūsų nuodėmės. Grįžkime prie pasakojimo apie paralyžiuotąjį Betesdoje. Nelaimingas kenčiantysis buvo bejėgis. Jis jau 38 metus negalėjo vaikščioti. Bet Jėzus liepė jam - kelkis, pasimk neštuvus ir eik namo. Ligonis galėjo pasakyti viešpatė, jei tu mane išgydysi, aš paklusiu tau bet jis patikėjo Kristaus žodžiais. Patikėjo tuo, kad yra išgydytas ir iš karto pabandė atsistoti. Jis norėjo eiti. Ir jis ėjo. Jis pasielgė pagal Kristaus žodį. Ir Dievas davė jam jėgų. Jis pasveiko. Panašiai yra su nusidėjėliais. Jie negali išpirkti savo praeities nuodėmių negali pakeisti savo širdies ir tapti šventi. Bet Dievas pažada visą tai padaryti per Kristų. Jūs tikite tuo pažadu. Jūs išpažįstate savo nuodėmės ir atsiduodate Dievui. Jūs trokštate jam tarnauti. Kai tik šitai padarysite, Dievas ištiesė savo žodį jums. Jei tik jūs patikėsite tuo pažadu, patikėsite, kad jums yra atleista ir esate apvalytas, Dievas tai įvykdys. Jūs būsite išgydyti taip pat lengvai, kaip kad Kristus išgydė paralyžiuotąjį, patikėjusi savo gale vaikščioti. Taip bus, jei tikėsite tuo. Nelaukite, kol pasijusite pasveikę, bet sakykite – Aš tikiu tuo. Taip ir yra. Ir ne todėl, kad tai jaučiu, bet todėl, kad Dievas pažadėjo. Jėzus sako, ko tik melzdamiesi prašote, tikėkite gausia. Ir tikrai tai bus. Evangelija pagal Morkų 11 skyrius 24 eilutė. Pažadėta su viena sąlyga turime melstis pagal Dievo valią. Dievas nori apvalyti mus nuo nuodėmių, padaryti savo vaikais, duoti galimybę gyventi šventai. Todėl mes galime prašyti tų palaimų, tikėti, kad jas gausime ir dėkoti Dievui už tai, kad jas gavome. Tai mūsų privilegija eiti pas Jėzų, būti apvalytiems ir stoti prieš įstatymą be gėdos ir ramę sąžinę. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, gyvenantiems ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Laiškas romiečiams 8 skyrius 14 eilutė. Todėl jūs nepriklausote savo. Esate nupirkti didelę kainą. Esate atpirkti nenykstančiais turtais sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kleudos ir dėmės. Apaštalo Petro pirmas laiškas, pirmas skyrius 18-19 eilutės. Dėl tokio paprasto dalyko tikėjimo Dievu šventoji dvasia pradėjo jūsų širdyse naują gyvenimą. Dabar jūs naujasis Dievo šeimos vaikas. Jis myli jūs taip pat kaip savo sūnų. Dabar, kai atsidavėte Jėzui, neatsitraukite nuo jo, bet kasdieną kartokite. Aš esu Kristaus, aš atsidaviau jam. Ir prašykite jį įkvėpti jums šventosios dvasios ir saugoti jų savo malonę. Jūs tapote jo vaiku, nes atsidavėte Dievui, pasitikėjote juo. Tad ir gyvenkite jame. Apaštalas sako, Taigi, kaip esate prieėmę viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame. Laiškas kolosiečiams antras skyrius, šešta eilutė. Yra žmonių, kuriems atrodo, kad prieš tikintis viešpatės malonių, jie turi pereiti tam tikrus išbandymus ir įrodyti, jog yra pasikeitę. Tačiau netgi dabar jie gali tikėtis Dievo palaiminimu. Nes būtent dabar jiems reikalinga jo malonė ir Kristaus dvasia kad galėtų pasipriešinti blogiui. Jėzus nori, kad mes ateitume pas jį tokie, kokie esame - nuodėmingi, bejėgiai, pavaldus jam. Mes galime ateiti pas jį su visomis savo silpnybėmis, savo kaprizais, savo nuodėmėmis ir pulti prie jo kojų atgailaudami. Tai jo šlovė. Jis apglėps mūsų savo meilės rankomis ir sutvarstys mūsų žaizdas, apvalys mus nuo visa, kas netyra. Čia klysta tūkstančiai. Jie netiki, kad Jėzus atleidžia jiems asmeniškai. Jie nesupranta Dievo žodžio. Kiekvienas vykdantis Dievo sąlygas turi teisę žinoti, kad kiekviena nuodėmė yra lengvai atleidžiama. Vykite šalin abejonės, jog Dievo pažadai skirti ne jums jie duoti kiekvienam atgailaujančiam. Kiekvienai tikinčiai sielai tarnaujantis angelai neša malonę ir jėgą gautas per Kristų. Nėra nei vieno tiek nuodėmingo žmogaus, kad nerastų jėgų, tyrumo ir teisumo Kristuje, mirusiame už jį. Kristus yra pasiruošęs nuvilkti jūsų suteptą apdarą ir aprengti jūs baltais teisumo drabužiais. Jis kviečia gyventi, bet nemirti. Dievas nesielgia su mumis taip, kaip mes mirtingi žmonės elgiamės vienas su kitu. Jo mintis kupinos gailėšio, meilės ir užuojautos. Jis sako, te palieka nedorelis savo kelią ir nusidėjėlis savo kėslus. Te grįžta jis pas viešpatį, kad jo pasigailėtų, pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus. Pranašas Izaijas 55 skyrius 7 eilutė. Išsklaidysiu tavo nusižengimus kaip debesį, tavo nuodėmės kaip migla. Toliau skaitome 44 skyriuje 22 eilutėje. Aš netraukštų nei vieno mirties. Tai viešpaties Dievo žodis. Grįžkite ir būkite gyvi. Pranašas Ezekielis 18 skyrius 32 eilutė. Šėtonas pasiruošęs paslėpti visus Dievo palaimintus pažadus. Jis trokšta atimti iš sielos kiekvieną vilties kibirkštėlę, kiekvieną šviesos spindulėlį. Bet jūs neturite leisti jam to padaryti. Neklausykite gundytojo, bet sakykite, Jėzus mirė, kad aš galėčiau gyventi. Jis myli mane ir nenori, kad aš žūčiau. Aš turiu užjaučianti dangiškąjį tėvą. Nors aš piknaudžiavau jo meilę išeikvodamas jo duotus palaiminimus, kelsiuos eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Primk mane bent samdiniu. Šis pavyzdys rodo, kaip paklydėlis gali būti sugražintas. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigaudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. Skaitome Evangelijoje pagal Luką 15 skyriuje nuo 18 iki 20 eilutės. Tačiau, kad ir koks švelnus ir jaudinantis būtų šitas palyginimas, jis nepakankamai išreiškia begalinę dangiškojo tėvo užuojautą. Viešpats per pranašą skelbia. Amžina meilė aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikimąją meilę. Skaitome pranašo Jeremijo knygoje 31 skyriuje 3 eilutėje. Kol nusidėjėlis dar yra toli nuo tėvo namų, švaistydamas savo turtą svetimoje šalyje, tėvo širdis ilgisi jo. Kiekvienas sieloje pabudęs troškimas yra nekas kita kaip šventosios dvasios įkalbinėjančios, maldaujančios, traukiančios paklydėlį prie mylinčio tėvo širdies kvietimas. Ar jūs galite abejoti, turėdami tiek daug Biblijos pavyzdžių? Ar jūs galite patikėti, jog nelaimingą nusidėjėlį, trokštantį išpažinti savo nuodėmės, viešpas rūščiai sulaikys. Arba kad jis neleis jam pulti po savo kojomis ir atgailauti. Vykite šalin tokias mintis. Niekas taip nekenkia jūsų sielai, kaip toks mūsų dangiškojo tėvo supratimas. Jis neapkenčia nuodėmės, bet myli nusidėjėlį. Per Kristų jis atidavė save patį, kad visi norintys per Kristų jis atidavė save patį, kad visi norintys būtų išgelbėti ir amžinai laimingi šlovės karalystėje. Kaip dar švelniau ir išraiškingiau jis galėjo parodyti savo meilę mums. Jis sako, ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo iššio sūnui. Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekada neužmiršiu. Skaitome pranašo Izaijo 49 skyriuje 15 eilutėje. Klausykite jūs abejojantis ir besibaiminantis. Jėzus gyvena, kad mūsų užtartų. Dėkokite Dievui už jo brangaus sunaus paukojimą ir melskitės, kad Jėzus nebūtų miręs dėl jūsų bergžiai. Dvasia kviečia jūs šiandien. Atvira širdimi ateikite pas Jėzų ir jūs galėsite tikėtis jo palaimus. Skaitydami pažadus atminkite, kad jie parodo jo neapsakomą meilę ir gailestingumą begalinė užuojauta traukia didžiulę beribės meilę širdį prie nusidėjėlių. Jame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmio atleidimą jo malonės gausa. Skaitome Efeziečiams laišką pirmą skyrių septintą eilutę. Taip, tik tikėkite, kad jis jūsų padėjėjas. Jis nori atnaujinti dorovinę žmogaus esmę Jeigu jūs artėsite jo link išpažindami nuodėmės ir atgailaudami, jis taip pat artės jūsų link su gailėšiu ir užuoju.